domani noi tratteremo questo problema e siamo anche molto felici che la nostra Presidente Ferrer ha sollevato questo problema e lo presenteremo davanti al Parlamento europeo perché eh, riteniamo ingiuste una discriminazione in tal senso nei confronti delle donne. Creieu que... Quindi prenderemo posizione molto fermamente. Chiaro, chiaro. Uh, creieu que l'atletisme femení eh, a a vegades ratlla la duana del sexe? No, és que no és tant que ratlli la duana del sexe com que eh, aquest control eh, que s'exerceix exclusivament eh, a la dona, mm, la situa eh, moltes vegades amb una, amb unes, amb un, amb una inferioritat de condicions eh, i sobretot amb una discriminació evident de la qual se'n desprèn moltes vegades un atemptat contra la seva pròpia intimitat. Uh mhm. -huh. Aquest és un tema que ens sembla que no podem ser-hi en absolut insensibles perquè mm, el dret a la pròpia intimitat és un dels drets fonamentals de la, de la persona i cal, per tant, estan buscant la forma de que, doncs, evidentment, no l'esport doncs, es mogui dins d'unes regles del joc acceptades per tothom, però que, en tot cas, això no pugui atentar contra aquest dret fonamental de la persona. Serà una parcel·la dificultosíssima. Eh, en som conscients. De les més dificultoses. En som conscients, però... esclar, però... de, de les més, de les més eh, espaterrantment titulades a l'hora de de la premsa, a l'hora dels mitjans de comunicació, doncs se n'ha parlat molt i hi ha molts casos que, que han tingut que sofrir, doncs, diguem-ne, aquesta, aquesta censura o aquesta duana mm. o aquest assenyalar i a més, un fet el... concret o un fet imaginari. És que, i a més, llavors el que ens trobem és que veiem que aquestes persones que se'ls ha volgut aplicar i que, mm, bé, doncs és que mm, els hi poden haver desfet la vida clar, per sempre més. I això clar, no ho veiem, clar. les conseqüències En definitiva, és un atemptat al ser humà. I és això el que defenseu? entendre, ens sembla que sí. Mm-hmm. Stai d'accordo, signora? Sì, sono d'accordo. Mi capisci anche, bene? Eh? Sì, io capisco, sì, sì. No, anche perché eh, noi che ci occupiamo anche di diritti umani nell'ambito dell'internazionale femminile europea, eh, lo riteniamo una violazione dei diritti umani questo. È un grande Chiaro. attentato alla, alla, dignità umana. Mm. Sì. Non soltanto alla donna, No, no, in genere. Eh, esatto, in genere. ma io credo che non si deve eh, eh difendere una, una, una, mm, una, postura, una parcella, un, un, un tema eh, di donna o di uomo no, o di bambino. È, è, una questione di, di diritto umano sì. e, e, basta. Sì. Con questo è, è, noi, noi è abbastanza. Facciamo, noi facciamo politica non considerando la donna come Chiaro. una realtà astratta dalla Chiaro. società, facciamo politica considerando i problemi della donna sono anche i problemi dell'uomo e della ah, società. In definitivo, avevo intesi, io dirigente l'audienza, am resisteixo ho a traduir perquè sé que ho enteneu per moltes raons i per altres comprovacions. Deia la senyora Ana Maria que no és una qüestió de defensar la dona o els nens, sinó que és una qüestió de defensar el ser humà. Les dones són el 50% de la població mundial, contribueixen amb els dos terços de les hores treballades al món i es reben, i en reben el 10% de la renda i en posegen menys d'un 1 1% de la propietat. Són fortíssimes aquestes xifres. Sí, sí, efectivament, i el que passa que no, no estem acostumats a... A sentir-ho. Exacte, a sentir-les ni a veure-les. Més... No... Mm. Sí, sí, deies bé perquè no són xifres que es ventin ni s'esventin massa en el món de la comunicació. I afegeixo i acabo, més de mig milió de dones dels països en desenvolupament moren cada any per causes relacionades amb l'embaràs o el part. I potser per totes aquestes xifres que són certament frapadores, frapants, eh, cal batllar ho i cal més defensa d'aquest de, ser humà i, i, en definitiva, no només perquè sigui dona, sinó perquè és ser humà. És que mm, per, per sobre de tot és això, és un ésser humà, l'Anna Maria Cervone, el nostre secretari general ho ha comentat ja, a nosaltres ens interessa la dona no com un ser abstracte, Clar. sinó eh, immers dins d'una problemàtica social i aquí el que ens preocupa és la defensa del seu mm, dret a ser i a ser persona en primer, en primer lloc.